կփայփայեին մարդուն, ով շարունակում է ապրել այս հողի վրա։ Աշխարի հզորներին ջգրու, ի հեճուկս չկամեցողների։ Չէ, որովհետև ուրիշտեղ ապրել չի կարող, չի ուզում։ Մարդուն ումով է իշխանավորը իշխանավոր, ումով է երկիրը կենթանի մնում, պայքարում։ Մարդուն, ով իշխանավորից ակնկալում է արդարամտություն, արժանավորի ու անարժանի, թացի ու չորի բաժանում, ակնկալում է կարեկցանք։ գրեթե հակառակն ենք տեսնում։ Նա, ով փոքրինչ իշխանություն ունի, իր դիրքը ծառայեցնում է նախ եւ առաջ անձնական շահին։ Պահը բաց չի թողնում նույնիսկ այս դժվարագույն ժամանակներում օգուտ քաղելու ստեղծված իրավիճակից։ Անցած 30 տարիներին օրենքը, կարգուկանոնը բոլորի համար չէին։ Հիմա առավել եւս ցավեցնելու չափ անտարբերություն է, անուշադրություն, այն տպավորությունն է, թե նավը, որում բոլորս ենք, եթե Աստված չարացե, սկսի սուզվել, խուսափում եմ խորտակվել բարից։ Հանկարծ ողրելու ենք, որ առնետները տարբեր տրամաչափերի ծլկել են։ Հայրենիքը պերճ արոտավայր է նրանց համար, խոտը պակասեց, խոտը խլեցին, նոր արոտավայր են փնտրելու։ ինչ ճշնամին է անում, այն աստիճան չխոցում մեզ, որքան մեր իսկ ձեռքով արածը։ Ճշնամին ընկածին հրում փոսն է գցում։ Այդպես էլ պիտի լինի։ Ճշնամի է, չէ՞։ Մենք ընկածին չենք հրում, սակայն ձեռքել չենք մեկնում, որ բռնի բարձրանա։ Նույն բանը չէ՞ Հասկացանք, Արցախի կարգավիճակն անորոշ է, արտաքին անվտանգությունը չերաշխավորված, բայց ինչու մեր ներքին կյանքում որոշակիություն չկա։ Ինչու ամեն ինչ ոչ թե խոհեմաբար կառավարվում, այլ կարծես ոնց պատահի հոսում է։ Պատերազմի ավարտից անցել է 1 տարի եւ 7 ամիս հուսախապությունը չի լքում մեզ, եւ դրա պատճառը ոչ միայն աշխարհակղական խաղերն են, այլև առաջին հերթին մեր անկազմակերպվածությունը, գոնե պարտությունից հետո սոցիալական համերաշխության օղին չբռնելը։ Ջրերը པարզվելու փոխարեն ավելի են պղտորվում, թե դրսում, թե ներսում։ Մենք կողքից դիտում ենք, մեր ներքին կայունությունը փշրվում է, դեմն առնող ասես չկա։ Հայրենիքի հանդեպ պարտավորություն բոլորն ունեն, մեկը շատ, մյուսը քիչ։ Արցախում ապրող յուրաքանչյուր ոք միսյուն է, որ իր վրա պահում է երկիրը։ Այդ սյուներն ամրացնելու փոխարեն չթուլացնենք։ Այդ սյուները պիտի ամրացնեն նրանք, ովքերի պաշտոնե ավելի մեծ պարտավորություն են ստանձնել երկրի բախտի ճակատագրի համար շարժվել ուղությամբ, որտեղից տվյալ պահին կամին փչում է, լավ տեղ չի հասցնի մեզ։ Մեր ընտրած ուղուց չխոտորվելու համար իմաստնություն, ողջախոհություն, շրջահայացություն է պահանջվում։ Այդ ինչպես եւ երբվանից մեր միտքը դադարեց գործելուց, դարձանք կամակատար, թելադրվածով առաջնորդվող ուր մնաց լեռնցում մեր հպարտությունը, արժանապատվությունը, մոռացանք ինչ ենք երթվել զոհվածների շիրիմների առաջ։ Անդունդի եզրով են քայլում, պինդ բռնենք միմյան ձերքից, հիաստափվածներս, անարթարությունից տուժածներս, անկախ ամեն ինչից կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու պատրաստ զինվորներս ու սպաներս, սեփական ուժերին հավատացողներս, հանուն Արցախի փրկության պայքարողներս։ Թափ տանք մեզ, օգնենք իրարու եւ անդունդը թողնենք հետևում։ Իշխանավորը հայրենիք չէ։ Հայրենիքից չեն վիրավորվում, հայրենիքից չեն խռովում։ Իշխանությունն իր օկտին ծառայեցնողը ամբարտավանը, փողի հպատակը հայրենիք չունեն։ Նրանց համար հայրենիքն այնտեղ է, որտեղ լապն առատ է։ Ահա թե որն է նրանց թուլությունը։ Նրանք ողբերգություն չեն ապրի, եթե անդառնալի ինչ որ բան կատարվի Արցախի հետ։ Իսկ եթե հասնենք նրան, որ ժողովուրդն ու իշխանությունները լիովին վստահ են իրար, ապա մեծ ցնկի բերել չի լինի։ Աշնանային պատերազմը աչքներս բացեց, ակնհայտ դարձան բաներ, որը երբևէ չէինք պատկերացնի։ Անցած 30 տարիներին էլ քիչ բան չենք տեսել, բայց լռել ենք, համակերպվել, հանդուրժել, միայն թե պատերազմ չլինի, ասել ենք։ Վերջին պատերազմից հետո կուտակվածը ել չի հարցնում, ժայթքում է, պիտի պարվի, փոքրինչ թեթևանաս։ թե Կարինե Ասրյանը մանկավարժ է։ Երկար տարիներ եղել է Կիչանի եւ Նոր Ղազանչու Կարեն Արաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորենը։ Հոգին խռովված է, դառնացած, անհաշտ է իրականության հետ, որում ապրում ենք, աշխարհի հետ, որի անտարբեր հայացքի ներքո լուր համաձայնությամբ Արցախը ծվատվեց։ Արցախի worthiների թորների ապագայի անորոշությունը տանջում է միտքը։ Նրա երբեմն կոշտ մեր ձևակերպումների մեջ չարություն չկա։ Թումանյանի խոսքով նրա զայրույթը լիքն է սիրով։ Եթե որոշել է սիրտը բացել, միայն ու միայն տարապող երկրի հանդեպ սրտացավությունից։ Ես պիսիմիստ չում լայ, բայց հիմա պիսիմիստ եմ։ Ցավոք համոզում ենք, որ ոչ բոլորն են մասնակցում պատերազմին։ Իմ երեք զավակներն են մասնակցալ, բայց մեկը հասարակ մարդկանց չեն գնահատում արժանավորին։ Ու ես երաշխիքներ չեմ տեսնում ապագայի համար։ Չգիտեմ ինչու։ Եթե ապագա չեք տեսնում, դե- երաշխիքներ չկան, թողնենք գնանք, մնանք, չթողնենք չգնանք, լինի անաչառություն, թող բոլորը ծառայեն, թող բոլորը մնան, ժողովրդի համար ստեղծեն պայմաններ ապրելու եւ առաջնահերթ բոլոր սահմանները, սահմանամերջ գյուղերի թու ապահովեն անվտանգությունը։ Փակեն օդը, որպեսզի իմանանք, որ մեր երեխաները ապրելու են ազատ անկախ Արցախում, անվտանգ ու զոհեր չեն ունենալու։ Մի օրինակ։ Իմ տղան, չնայած դի շատ երեկան, ես իմ համար եմ խոսում, վիրավորվել է այս գոյա մարտու գլխից։ Դեր աշնանայնում։ Ահա, 4 հոգի են իրար։ Իմ երեխան փրկվալա, այն երեքը զոհվել են ցավոք։ Բայց իմն էլ ունի բեկորային վնասվածքներ գլխում։ Միջև հիմա ոչ մի ուշադրություն չեն դարձրել։ Հաստարակ բաղնիկ, զուգարան, ոչ մի բան։ Ինքը իր ուժերով, մենք մեր ուժերով մի տուն ենք առել մի քիչ վերանորոգել, Ինչու երբ մի վտանգելինում իսկույն կանչում են, բայց երբ պիտի օգնեն, մոռանում են։ Ինչու։ Վտանգի ժամանակ իսկույն ճարում են մեկ-մեկ տանում, իսկ թե ապարքեվատրում կլինի, թե օգնություն կլինի, թե սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում կլինի, նրանք մոռացվում են։ Ինչու։ Ձեր տղան իջանում է։ Այո, աշխատում աստը կարմիր դիպլոմով ավարտել է Հիմա ինքս Եղեգն է դպրոցի, ունի քաջարի մարտիկ, բանակից այդպես է եղել, ծառայել է Ջաբրայելի էնդեմիկ գոտում, զույգերն են իմ, իմ իջայլուց ինքն էլ է եղել հետը։ Ոչ մի բանից չեն ուղտվում, մեկն էլ զինծառայողա կամ բատնա, չգիտեմ, Իլիկյա թաղամասում տներ կա քլած, չեն բնակվում, երիտասարդները կա չեն ամուսնանում տան համար։ Բարձր տվածն եմ նրանց ավելի լավ մոց ասապնյակներում, այ ձևի բաներ կա։ Մի քանի անգամ նկարալ են հատակագծով ուղարկալ Ալեբակո Սահակյանն արել են ժամանակ։ Ես ոչինչ չունիմ գործունելու, արդեն լող ենքան տնոր են ժամանակ լռել եմ, լռել եմ քաղաքավարությունից ելնելով, հիմա էլ չնայած անքաղաքավարի քայլ չեմ համարում սա։ Ուղղակի անարդարությունը շատ է։ Դրա համար երիտասարդներն են հուսալքվում, հուսախապվում, Դեր հարցեր կան։ Դուք ասում եք անվտանգությունը չեն ապահովում։ Այստեղ կան խաղապահ զորակազմի խաղապահ խաղապահներ բավարար չեք համարում ես հետագայի մասին եմ խոսում պատերազմ, եթե նորից պատերազմ սանձազերծվի, ո՞նց է լինելու արցախցիների վիճակը։ Ինչ երաշխիքներ է տալիս պետությունը, որ այսուհետ չենք տեղափոխվելու, չեն զոհվելու մեր ցավակները, ինչ երաշխիքներ ունեն, որ չեն լքելու Արցախը։ Ես բողոքում չեմ պետության դեմ։ Ես զգում եմ մեր անճարությունը։ Ես բողոքում եմ աշխարհի դեմ։ Ինչու հազարամյակներ պատմություն ունեցող ազգը անտեսված է աշխարհի կողմից։ Ինչու մեր հուշարձանները պղծում են ոչ մի քրիստոնյա երկիր իր պարլամենտում, սենատում չի դնում վանդալների պատժման հարցը։ Քաջ գիտենք որ անպատժելիությունները ծնում են նոր հանցագործություններ։ Ինչու։ Ինչ դա է հետաքրքիր։ Բազմազավակ մայր եմ, բազմա թոր տատիկ եմ, տղաներ լրիվ։ Ինչ երաշխիքներ կան։ Ես այդ նույն պայմաններում հանել եմ կամբատ տղայիս։ Հիմա այդ նույն տարիքում հանել եմ նրա ворթիներին Պետությունը ինչ երաշխիքներ ունի, հայ մեր պետությունը մեղքա։ Ես մեր պետության դեմ չեմ ողոքում։ Հայաստանը այդ գերտերությունները ինչ են անում։ Բա մենք թվարկում ենք հերոսներ, մարշալներ, նրանց հայրենիքն էլ է հիմա օկուպացված։ Միթե կարելի է նման ազգը որ աշխարհի քաղաքակրթությանը տվել է ամեն ինչը, վերջում անգամ իրենց կյանքը, անտեսել, ոչնչացնել հարյուր տարի պատմություն չունեցող խաշնարազների հետ համեմատել։ Ինչու՞։ Աշխարհը զգացմունքներով չի առաջնորդվում։ Ով ուժեղ է, նա արդար է։ Ոչ թե պիտի բողոքենք ուրիշների անտարբերությունից, իհարկե անտարբերությունը դատապարտելի է, բայց առաջին հերթին մեղավորը մենք ինքներս ենք։ Չեմ ժխտում, եթե ներքին չստանա նույն պայմանները 90-ական թվականներին էին, երբ մենք միաբան էինք, կարողացանք հաղթել։ Աշանայինում հաղթել չեմ ասի, բայց հնարավոր էր նման հայտարարակ պարտություն չկրել։ Եթե իսկապես միաբան լինեինք, եթե ճիշտ կառավարում լիներ եւ այլը եւ այլը։ Կան թվականներին չի դրվել, մենք քաղաքագետ չենք, ուղակի որ ես պատմության մասնագետ եմ, դիապետում եմ իրադարձությունների։ Ինչու չի դրվել ինչ որ հարց իրենց տարածքների ու մեր պետության ճանաչման դե յուրե ճանաչման մեր սխալները բազում են բայց ափսոսում ես որ տեսնում եմ փոքրիկներին ինչ կյանք են տեսնելու ելք չկա չենք լքում պետք է պայքարենք մեր ուժը մեր գիտելիքները ներդնենք ստեղծենք այնպիսի տեխնիկապես ասեմ, ինչ ասեմ, բաներ, որ կարողանանք մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք։ Ուրիշ ելք չունենք։ Գիչանցին ինչ պիտի անի։ Գիչանցին օրոգիշեր, եթե անգամ ստրեսով ենք ապրում, ինչ պիտի անի։ Մեր հարևանը երբ վառարանը մաքրում թափատամ, որ տանը երեխաները վայ, մենք էլ հետո։ Իմունիտետը չենք հծել վերալ այդ դմփոններին։ Վերջապես Մարդը վախում է, չէ՞։ Նորից հարձակումներից մանավանդ որ սրանք քաղաքակրթված ճշնամիներ չն է, հակառակորդներ չն է, սրանք գիշատիչներ են։ Չգիտեմ։ Աչալուրջ մնալ, հույսը դնել Աստծուն, մեր խելքին, մեր բազկի ուժին, բայց ինչեր են կորցրել։ Գենոֆոնդ ափսոսում ես մեր հայրենիքը, մեր ազգը ու հիմա մեր կարգավիճակը համակերպվել այս վիճակին։ Տերևատարալ ֆորմի պենից նոր կորուսներից։ Այլ հիվանդությունում ստացալ հենց այդ հողի վրա։ Սարսափում վեր նորից սարսափելի պենանն եւ սարսափում վեր ունևորները կոչումն։ Մնամնելի անջարները, անջարներս այսքան յորին շտեղ կինաս։ Ու կարող ոչում համոզիմ տղաներին։ Ոչ մինը։ Տռնում հայրենադավ մամա վերասում դուք էլ դուս եկեք դե ոսկի հետ։ Ես ուրիշին բեն ընդհանրապես կյանքում ཐակցրած չեմ։ Միջև ինքը ես եմ դա տնորեն։ 25 տարվա 42-րդ տարին ամենավարժական։ Ես դպրոցի ես ու հիմնադրալ մոխիրներից Կեպալա այլ բաների, որ անտեսել ինչքան ցանկանում եմ հնարավոր չէ։ Ինչու պատգամավոր չի եկել պատերազմից հետո մեր գյուղ, մեր падգամավորներ։ Ինչու չեն հետաքրքրվում գյուղի առօրյայով։ Ես որպես գյուղապետ չեմ խոսում։ Ես իմ տեսածը, իմ դպրոցի, իմ կոլեկտիվի կարելի է չի մի խաղահրապարակ լինի մեր ուսուցիչների իրենց երեխաների հետ գնան նստել խրախճանքի վայրերի չեմ ասում հանգստի վայրեր որ դաստիարակվեն կոլեկտիվիզմի ոգին երեխաների մեջ ու սիրին հանգստանան, թեթևանան, բայց այս պայմաններում ինչ թեթևանան, շիրը վր ծանարակցին շենի իրա, Հուսարձակներն։ Ապավինեք Աստծուն։ Ապավինեք Աստծուն, բայց հույսը դրեք ձեզ վրա։ Հա։ Մեր բազկի ուժի վրա։ Մեր միասնության վրա։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունիսի 21-ի թողարկումը հեղինակ ծովինար գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր ավետ բադալյան